zahvalim organizatorima na ovoj organizaciji i hoću da se zahvalim Allahu posebno na blagodatima koje nam je Allah subhanahu dao pogotovo u periodu poslije rata. Ja volim često puta naglasiti ili spomenuti da čovjek jednostavno ne zaboravi, pogotovo kada su u pitanju omladina. Omladina se ne sjeća recimo prije ratnog perioda. Bilo je nemoguće zamisliti da omladina organizuje javnu trivinu ili javni govor po pitanju islama. I bilo je nemoguće zamisliti da se omladina sakupi na jednom mjestu i u većem broju. Zašto? Zato što je sistem, onaj tamo sistem, onaj prijašnji sistem je jednostavno e, sebi dao zadatak i postavio cilj da muslimane odvede u pogrešnom smjeru. I tu je uveliko uspjeo. Večera, odnosno današnja tema neće biti o tome, ali hoću da spomenem da je znači onaj sistem jednostavno udaljio muslimane od njihovog izvora, od njihove vjere. Tako da je, nažalost, e, jedna bila ružna e, slika o muslimanima E, jedan samo detalj ću spomenuti, vi dobro znate jednu anegdotu, jednu e, što se tiče muslimana, gdje se muslimanu može sakriti novac. Može se sakriti muslimanu u ovom periodu je bilo, možeš mu sakriti u knjigu. Mene to boli kao muslimana, e, zato što muslimani ili muslimani su umet ikra, muslimani su umet učenja, čitanja, a nažalost su dovedeni u tu, do te, da kažemo, do te tačke, do te granice, da je se navodio primjer muslimana kako je neuk, kako je nenačitan i kako ne voli čitati. A ne zaboravite da čovjek koji ne zna, lahko je sa njima manipulisati. I taj čovjek ne zna put. Čovjek koji ne zna, on ne zna smjernice, jer znanje čovjeka uzdigne i znanje čovjeka povede pravim putevima. I upravo znanje čovjeka dovede da razumije uzroke uspjeha. Mi, danas ćemo govoriti o uzrocima uspjeha. Što se tiče uspjeha, čovjek može podijeliti uspjeh na dunjaluku, to je dunjalučki uspjeh, i taj dunjalučki uspjeh opet se može podijeliti na dvije, da kažemo, vrste. To jeste e, po pitanju vjere i po pitanju dunjaluških, da kažemo, potreba. I što se tiče ovog drugog uspjeha, to jeste drugi uspjeh, uspjeh na ahiretu. Mi danas ćemo pričati i uglavnom ćemo se bazirati na taj ahiretski uspjeh. Što se tiče dunjaluškog uspjeha, on je obuhvaćen ovaj samo segment vjerskog, vjerski segment, to jeste uspjeh na Dunjaluku po pitanju vjere. Po pitanju Dunjaluka, po pitanju biznisa, po pitanju tih stvari e, ima neko preći i večerašnja, odnosno današnja nije tema naša. Mi bi mogli, e, da kažemo, ovu temu skratiti skroz, samo sa jednim ajetom i da je završimo i da bude jasno, da kažemo ljudima, gdje su uzroci uspjeha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Taj ajet je dovoljan ljudima koji razuma imaju da se odgovori na ovu temu i da se ova tema završi. Kaže, ko bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا On je uspio ogromnim uspjehom. Znači, glavni razlog ili glavni uzrok uspjeha jeste pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kako muslimanima dočarati ili kako muslimanima objasniti, kako musliman da razumije da je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, znači uspjeh i dunjaluka i ahireta. Pogotovo kada živimo u vremenu i kada smo živjeli u vremenu neznanja. Danas živimo, hvala Allahu, u vremenu slobode kada možemo da upoznamo svoju vjeru, međutim imamo druge probleme. Muslimani se susreću sa drugim problemima, to jeste sa onim problema koji ih odvraćaju od čitanja, odvraćaju opet od knjige, kako bi se udaljili od knjige, a onaj koji nije, koji se udalji od knjige, sa njim je lako opet, kažem, manipulisati i on ne zna prave smjernice kuda da, kako da kroči i kuda da ide. Zato ja bih večeras volio i da se osvrnemo na temu znanja, koliko je bitna stvar znati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hel jestavi ledine ja'lemune o ledine la ja'lemune. Da li su isti oni koji znaju oni koji ne znaju? Hoće Allah subhanahu wa ta'ala da kaže ummetu, hoće da kaže muslimanima, o muslimani, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Ne mogu biti na istom stepenu oni koji znaju i oni koji ne znaju. Oni koji znaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Hel jestavi ja'lemune la I onda u nastavku ovih ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jerfa illahu amenu minkum utul ilme darajat. Kaže, doista će Allah uzdigniti vjernike na posebno mjesto. Vjernike, znači samo kao vjernike imaju posebno mjesto kod Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ utul a kaže i one kojima je dato znanje, znači bit će na posebnom mjestu, na posebnim deređama kod Allah subhanahu wa ta'ala. Te posebne deređe su upravo deređe kada čovjek zna i kada ima jasan cilj ispred sebe, ima smjernice jasne u životu, on zna zašto je stvoren na Dunjaluku i šta je njegova uloga na ovom Dunjaluku. Da se ne bi vraćali na one početne, da kažemo, onaj, e, stvari ili početno e, zašto je Allah stvorio čovjeka. To je taj neki početak. Nama je svima jasno i često puta se ovaj ajet ispominje i na hutbama i u dnevnoj štampi, islamskoj ili vjerskoj štampi, što se tiče uopšteno zašto je čovjek stvoren na dunjaluku. Uopšte je poznata stvar i ajet koji se često puta citira وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju, osim da mi čine ibadet. Međutim, taj ibadet, kako čovjek da obožava gospodara, subhanahu wa ta'ala, ako ne zna, i opet se moramo vraćati na, ovo znanje, da je Allah s.w.t. posebno vjernike uzigo one, one kojima je dato znanje i upravo ovdje se moramo zaustaviti. E, zašto se zaustaviti na ovome znanju? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala, znači kada je stvorio ljude, odnosno kada je poslao poslanike i kada je se obraćao muslimanima, da kažemo ovog umeta, Muhammeda sallallahu obratio je se prvim riječima ikre. I zato upravo se mi zovemo umet ikre. Nažalost, mi smo dovedeni na ovu na ovaj nivo da nismo umet ikre, da nam se može sakriti novac u, knjigu. Danas je to možda malo bolje nego prije nekih možda 20 ili 30 godina. Međutim, nije dovoljno. Nije dovoljno zato što mi muslimani moramo znati puno više nego što sada znamo. Da bi se vratili na ovo znanje, ono je opet vezano ili uspjeh Razlozi uspjeha, oman yuti ilaha wa rasulahu fakad faze fauzan azima, kaže oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku, oni će zaista znači, doživjeti najveći uspjeh i oni su uspjeli. Međutim, na koji način da se čovjek pokori Allahu subhanahu wa ta'ala? Ovdje isto je potrebno znači, spomenuti da čovjek ne može biti pokoran Allahu subhanahu, wa ta'ala, znači ne može raditi pokornosti, pokornost ili djelo pokornosti ako ne zna. I zato je obaveza muslimana da se vrati na ikr, da čita. I zato sam Kur'an koji koji se zove Kur'an dobio je riječ, došao je od riječi kurije, onaj koji se iščitava. Možda ste čuli da je Ulema rekla da muslimanu ne bi trebalo proći 40 dana, a da ne pročita jedan put Kur'an. To je, da kažemo, neki 17 ili 18 stranica dnevno. Mi danas dnevne štampe pročitamo daleko više, ili dosta ljudi pročita daleko više dnevne štampe nego što bi možda pročitao Koran. I u 40 dana bi trebalo, trebao musliman da pročita Koran. Nažalost, muslimani se nisu još udostojili, većina muslimana se još nije udostojilo da samo jedan put u životu pročitaju Koran. Da vide šta znači, šta ima, kako je značenje tog Korana, šta je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ljudima. Jer Kur'an je objavljen ljudima. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve je došao da primijeni Kur'an u praksu, da praktično muslimanima pokaže šta je taj Kur'an. Jer Kur'an se ne može razumjeti bez sunneta, bez prakse poslanika sallallahu alejhi Međutim, kada znamo Nedavno sam ja e, sa jednim čovjekom pričao o problemima bošnjaka i muslimana ili muslimana unutar muslimanske zajednice. Najčešće su problemi odavde kreću zato što muslimani ne znaju i onda se upuštaju da raspravljaju o stvarima koje nikada nisu iščitali, da kažem, ili detaljno da su obradili. I najčešći problem dolazi upravo što muslimani se nisu udostojili da pročitaju Kur'an makar jedan put u životu. Jer čovjek koji je pročitao jedan put Kur'an u životu, ti možeš sa njim da ravnopravno raspravljaš, on ima pojmove, on zna pojmove o islamu. Nažalost, musliman koji nije nikad ili čovjek koji nikad nije pročitao Kur'an u svome životu, on nema, ne zna pojmove o islamu. I vidjet, ćete da ljudi koji pričaju o islamu, nisu pročitali u, životu nikada Kur'an, oni lupaju. Oni prolupaju, stvarno lupaju stvari. I to sam ja lično na svojoj koži, da kažemo, doživio i zna, vidio sam svojim očima, znači kako ljudi onaj, baš e, lupaju što se tiče pojmova Islama. Za razliku od ljudi koji su pročitali onaj Kur'an. Ne samo jedan put, oni koji su pročitali više puta svakako oni se, oni, da kažemo, lakše se snalazi i sa njima možeš ravnopravno, da raspravljaš o islamu i pričaš o islamu. Ja ću ovdje još jednom, e, jedna, jednu stvar da spomenem vezano za ovaj Koran. Nedavno je čovjek musliman onaj, zadesio se u društvu gdje su bili i nemuslimani i muslimani. I počeli su da pričaju o islamu i o muslimanima, međutim desilo se da je jedan srbin, pravoslavac, kada bi oni pričali o islamu, on bi ispravio, da kaže nije to tako. Pa bi im počeo da onaj, objašnjava kroz e, kuranske sure, kroz kuranska ajeta kako on razumio i kako on onaj, razumio islam. I ovaj se čovjek musliman malo se zastidio, znači što god bi on rekao, znači su pogrešno ovaj bi ga ispravio. I na kraju ovaj pita, pita otkud, kako, onaj, zašto je to tako? Kako misle, otkud ti znaš da je ovo neispravno? Kaže, ja dva puta pročitao Kur'an. Ovaj čovjek musliman je šutio i kaže vratio sam se kući. Kaže nisam sebi dozvolio. Kaže od tog dana sam uzeo da pročitam Kur'an dok nisam ga do, od korica do korica pročitao nisam se prošao. Znači i taj musliman, odnosno taj musliman, taj čovjek je danas to dobar musliman koji ne ostavlja namaz apsolutno nikada. Zbog čega? Pročitao samo jedan put Kur'an, poslije on tog iščitavao, znači Kur'an. Međutim, ovaj pravoslavac ili ovaj Srbin ga je natjerao da pročita Kur'an. Vi dobro znate ili događaj ili E, ličnosti u islamu koji su prihvatili islam, njihove da kažemo događaje ili njihove priče kako su ušli u islam, uglavnom glavni razlog je onda kada su se odlučili, oni lično se odlučili, samostalno se odlučili da pročitaju Kur'an. Kur'an je, e, ne može ostaviti čovjeka ravnodušnog. A toliko je lagan i toliko je lahak da ga mogu svi razumjeti. I Allah subhanahu wa ta'ala upravo i onaj potvrđuje riječima gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu وَلَا كَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ Kaže, mi smo Kur'an olakšali kao uputu, kao put. فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ Kaže, imali onoga koji će da otvori taj Kur'an, da pročita taj Kur'an, da pricubi tom Kur'anu. Da ne bi otišli od teme, mi ćemo se vratiti o uzrocima, uzrocima uspjeha i na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači, omen Juti ilahe wa rasulahu fakad faze fawzan azima. Kaže, onaj ko bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu i sallam, fakad faze fawzan azima. On će, znači, doživjeti najveći uspjeh i na dunjalku i na hiretu. Da bi čovjek bio pokoran Allahu i poslaniku, prvo da bi bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, znači mora otvoriti Kur'an, da vidi šta Allah traži od svoga roba. E upravo ovdje moramo se isto zaustaviti, moramo zastati. Kako biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala? E, ne može biti pokoran čovjek koji ne zna. I zato se čovjek mora vratiti na Koran, mora se vratiti na kitab, mora, mora proučiti taj kitab. Nije dovoljno večeras ili danas ili kroz par predavanja naučiti o islamu. Niti je dovoljno, znači, kroz one hutbe koje mi imamo e, svakog petka. Čak nije dovoljno, vjerujte, ni preko, da kažem, ovih sredstava informisanja ili preko interneta, da čovjek nauči islam. Islam se mora detaljno učiti i zato mora čovjek, svaki musliman, otvoriti knjigu, mora otvoriti Kur'an i od početka ga pročitati do kraja, najmanje jedan put. A trebao bi, znači, svakih 40 dana proučiti. Zato što je insan dobio ime od nesit, od zaborava. Insan je dobio riječ, dobio ime od zaborava, zato što puno zaboravlja. I zato čovjek mora non stop da izučava. Kur'an jeste onaj koji je kurije, onaj koji se iščitava. I zato, kažu ulema, ne bi trebalo proći 40 dana, a da musliman ne pročita jedan put Kur'an u, u, 40 dana. Šta mislite kakvi bi muslimani bili bošnjaci da čitaju svakih 40 dana Kur'an? A mogu, znači moguće, znači mi imamo blagodati koje nam je Allah dao razum, imamo Imamo znači dovoljno slobodnog vremena, međutim imamo na tom putu koji ispreku jedno ili jednoga koji se ispriječio, to jeste šetan koji se ispriječio, koji je Allah subhanahu wa ta'ala znači zavjetovao se da će zavesti ljude sve. La ugujennehu me'in, kaže ja ću ih sve zavesti. Illa ibadaka minhumul muhlasin, kaže osim tvoje iskrene, kaže robove. I zato je malo ljudi koji su iskreni i koji mogu odoliti, da kažemo, šeitanskim spletkama, koji mogu odoliti, da kažemo, tim šeitanskim nagovaranjima da da se ne druže sa Kur'anom. Malo je muslimana koji danas se druže sa Koranom. Vjerujte da se družimo više sa Kur'anom, daleko bi bolji bili supružnici, žene bi bile daleko bolje e, supruge, djeca bi bila daleko bolja, da kažemo, prema roditeljima, onaj, roditelji isto bolji bi itekako bili prema onaj, djeci, prema komšijama, prema nastavnicima, prema profesorima, znači daleko bi bili bolji zato što je Kur'an sažet, znači svaki hajr je u Kur'anu, znači onaj sažet. I sve što hajra ima, ima ga u Kur'anu. A poslanik sallallahu alejhi je to svojim, e, svojom praksom znači pokazao onaj ljudima. Mi ćemo se vratiti e, na ovu temu uzroci uspjeha. Jedan od e, hadisu Kucija govori nam da kažemo precizno ili decidno kako uspjeti na ovom dunjaluku, a svakako onaj koji uspjeti na dunjaluku spasit će se na Hiretu. Kaže الله سبحانه وتعالى ta'ala قدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت السمع هو الذي يسمع به وكنت بصره هو الذي يبصر به وكنت يده التي يبتش بها وكنت رجله التي يمشي بها وإذا سألني ل... وإذا سألني لأوتينه وإذا استعاذ بي لأوئذنه. Ovaj حديث قدسي je konkretan ili direktan, <clears throat> da kažemo, odgovor ili put kako čovjek da uspjede na dunjalu. Jer na kraju hadisa je došlo, došlo وَإِذَا سَأَلَنِي leotijene. Kaže, ako me moj rob bude pitao nešto ili zatražio od mene nešto, leotijene. Čovjek traži da uspjede na dunjalku na hiretu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala leotijene, kaže, mi ćemo, ja ću mu to zasigurno dati. Međutim, prije toga, da bi čovjek došao do, ove, do ovog stepena, kada digne ruke Allahu subhanahu wa i zatraži da uspjedne na dunjalku ili na hiretu, ima prije toga da kažemo ti uvjeti. Ili imamo put kako da dođemo do tog stepena kada dignemo ruke da Allah subhanahu wa ta'ala usliša dovu. Kaže, o ida istaade bile u idene, kaže, a ako bude zatražio od mene zaštitu od bilo čega, kaže, ja ću ga zaštititi. Na početku hadisu Kucija kaže, Ma te abdi leje bi habbi ilaje, mimma iftaratuhu ali. Kaže, najviše što mi se moj rob, sa čim mi se moj rob može približiti, jeste sa, onim što sam mu ja propisao, što sam mu naredio. Kaže, najviše mi se rob približava sa, onim što sam mu ja naredio. Znači, najbliži smo gospodaru našem kada izvršavamo njegove naredbe. Ovdje se opet moramo vratiti onaj, kako ćemo znati šta je gospodar naredio? Šta je poslanik sa naredio? Šta je gospodar zabranio? Šta je gospodar naš naredio ili šta je poslanik sa znači, zabranio? Znači opet se moramo vratiti na onu početnu, da kažem, početne riječi ili početne onaj, upute čovječanstvu i početne, početne upute muslimanima ikre. Znači upravo se kroz ovo ogleda opet one prve kuranske riječi gdje Allah smo naređuje muslimanima ikre. Morate muslimani čitati, morate znati. Ne može se znači za jednu noć, niti za, za jedan mjesec ne može se onaj upoznati potpuno znači šta je Allah naredio i šta je zabranio. Međutim, da bi bili od onih koji, kojima će Allah subhanahu wa ta'ala reći وَإِذَا سَأَلَنِ لَعُتِيَنَّ kada me bude, kada bude moj rob od mene nešto zatraži, ja ću mu dati. Onaj, moramo, imamo uvjet, to jeste ovaj prvi uvjet, Kaže, mate te karrabe abdi ileje bi ahabbi ileje, mimma iftaratuhu ali. Kaže, najviše mi se rob približava sa onim što sam mu ja naredio. Kaže, vola jazalu abdi je te karrabu ileje bin nevafil hatta uhibbe. Kaže, i moj mi se rob neće prestati približavati sa nafilama, sa dobrovoljnim ibadetima. Kaže, sve dok ga ja ne zavolim. Kaže, o ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu, alladhi jesma ubi. Kaže, a kad ja roba zavolim, odnosno, evo, vam, evo nam ovdje, da kažemo, načina kako da nas gospodar zavoli. Znači, zavolit će nas gospodar ako mu se budemo približavali, odnosno ako budemo radili ono što je on naredio. I ako budemo ostavili ono što je gospodar zabranio, onda ćemo doći na stepen da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Kaže, o ida ahbebtuhu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa kada ja svoga roba zavolim, kaže, kuntu sem'ahu eledi jesma'u bih. Kaže, ja onda budem njegov sluh s kojim on čuje, s kojim on sluša. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, odnosno čovjeku olakša da ne sluša osim ono sa čim je gospodar, znači zadovoljan. Neće ići da kažemo na mjesta gdje se sluša ono što je Allah subhanahu wa ta'ala ne voli njegov poslanik. Allah ga subhanahu wa ta'ala sačuva sa onim farzovima koje on, da kažemo, radio, koje je obavljao. Sa onim na filama koje on onaj, približavao se gospodaru, pa ga on zavolio. I vidjet ćete ljudi koji ne slušaju muziku, koji ne slušaju razvratne, da kažemo, onaj priče, koji ne slušaju ono što je Allah zabranio, sve što je razvratno i ružno, znajte zasigurno da Allah tog čovjeka voli. Jer Allah kaže kuntu sam'ahu dijesma u bih Kaže, ja, budem njegov sluh s kojim on sluša, odnosno ne, sluša osim ono što, sa čim je Allah zadovoljan. Go kaže, kuntu besarahu eledi yubsiru bih i kaže, bit ću njegov vid s kojim on gleda. Odnosno, neće čovjek, gledati osim ono što, sa čim je Allah zadovoljan, osim halal, osim ono što, je poslanik sa sam zadovoljan i njegov gospod, i gospodar Tako da, kad vidite čovjeka koji čuva svoj pogled, znajte zasigurno da, to, da Allah tog čovjeka voli. I nemojte izostaviti, kad vidite čovjeka koji čuva svoj pogled i čuva svoje uši, svoj, svoj sluh, nemojte zaboraviti, slobodno od njega tražite da moli Allaha i za vas. Zbog čega? Jer na kraju ovog hadisa, hadisu kaže o ida se'eleni Kaže, ako me bude moj, rob za nešto, nešto od mene zatražio, leotijene, kaže, ja ću mu zasigurno dati. U ovom hadisu kuciju još se spominje, kaže, o kuntu besarahu elevi Jupsi kaže, bit ću njegov vid s kojim on gleda. Vokuntu jedehu aleti juptišu biha i kaže bit ću njegova ruka s kojom on, prihvata, kojom on, prihvata stvari. To jeste neće čovjek uzeti osim ono što je halal, osim ono što je dozvoljeno. kuntu riđlehu eleti jemši biha i kaže bit ću njegova noge s kojim on hodi. Odnosno Allah s.w.t. će učiniti da njegove noge idu samo ondje gdje Allah s.w.t. znači zadovoljan. Neće ići na mjesta koje Allah smo zabranio njegov poslanik. Međutim, da bi čovjek sve ovo dobio, na kraju ovog hadisa kaže وَإِذَا سَأَلَنِ لَوْتِيَنَّ وَإِذَا إِسْتَعَادَ بِي لَوْإِذَنَّ Kaže, ako me bude, bude od mene nešto zatražio, ja ću mu dati, a ako bude tražio zaštitu, ja ću ga zaštititi. Znači, uvjet ovih stvari jeste upravo mate karrabe abdi ileje bi ahabbi ileje. Kaže, moj mi se rob najviše približava sa onim što sam mu ja naredio. Kaže, vola je zalu abdi je tekarrabu leje bin Kaže, i moj rob mi se ne prestaje, znači, približavati na filama, dobrovoljnim i vadetima. Kaže, sve dok ga ja ne zavolim. I onda kad ga Allah subhanahu zavoli. Ovdje imate još jedan hadis u kuci koji je povezan s ovim. Kad Allah subhanahu znači, zavoli čovjeka, zavoli roba, kaže, junada ili Džibril. Kaže, pozove Džibrila, alaihi i kaže, o Džibrilu, ja sam zavolio tog čovjeka. Pa se njegovo ime spominje znači u tim vasionama, nebeskim vasionama, njegovo se ime spominje jer ga gospodar njegovo znači spominje. I kaže Džibrilu ja sam zavolio tog i tog čovjeka. Kaže fa, kaže pa ga i ti zavoli. Pa onda Džibril a.s. pozove sve meleke i kaže Allah subhanahu wa ta'ala je zavolio, tog i tog čovjeka. Kaže pa sam ga i ja zavolio pa ga i vi zavolite. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala znači onaj da da ga svi meleki zavole. Kaže, thumma yu'ta kubul fil ard. Kaže, kada ga Allah zavoli, i Džibril, i svi meleki, kaže onda Allahu subhanahu wa ta'ala odredi kabul fil ard, odnosno prihvatljivost na dunjalu. Šta znači prihvatljivost na dunjaluku? Kaže, onda ga zavole svi ljudi koji su na dunjaluku. I ne samo svi ljudi, sve što je na dunjaluku zavoli tog čovjeka. Onda imate jedan primjer, subhanallah, koji se može <clears throat> slikovit primjer i nama se skoro svima desilo. E, prvi puta čovjeka vidiš u životu. Sestre kad su u pitanju, prvi puta vide sestru u životu. Na prvi pogled ili na prvi susret imaš osjećaj kao da si odrastao sa čovjekom. Kao da si sa njim odrastao čitav život da si živio. Znači srce jednostavno te privlači tom čovjeku. Zavoliš tog čovjeka kao da si sa njim živio čitav život. To je upravo da znate kada Allah subhanahu wa ta'ala znači da čovjeku prihvatljivost na zemlje. Čak njegovi neprijatelji ga respektuju. Ne vole ga, ali ga respektuju. Neće ga, da kažemo, imaju respekt prema njemu. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala znači učinio da ga, kad ga Allah zavolio i meleki i Džibril, onda mu Allah subhanahu wa ta'ala dao znači prihvatljivost na Dunjalku. Tako da je uzrok ili, ili razlozi, da kažemo, uspjeha na ovom dunjaluku, vraćaju se uglavnom na, uglavnom vraćaju se na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Međutim, da bi čovjek bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, znači mora, mora da uči, mora da izučava ovu vjeru. E, ja se moram osvrnuti isto na ove na ova sadašnja ona, izbivanja koja nas okružuju e, evo unazad možda mjesec ili dva što se dešava, ove poplave koje se dešavaju, ove obilne kiše, evo Jučer i sinoć je bilo isto onaj led je padao ne znam u kojem dijelu Bosne dole Doboj, Tešaj, ne znam još gdje su spominjali, da je čak led padao, znači, kaže, veličine jajeta. Ne znam koliko je šteti naneseno. koje su štete bile s ovim poplavama, sa klizištima. Mi muslimani ovo posmatramo iz jednog ugla, odnosno Allah subhanahu kroz Kur'an nam je objasnio šta se to dešaje. Upravo Allah u Koranu kaže Zahir al fasadu fil berri wal bahri bima vete idin nas. Kaže, <clears throat> pojavio se nered i na kopnu i na moru. Na moru kad je u pitanju ovaj ajet, znači odnosi se na more, onaj tsunami koji se desio, ne znam, prije dvije, tri godine, ona i ovi koji se tsunami koji se dešavaju ili ne znam ti onaj zemljotresi koji se dešavaju u, morima. Nas se ne tiče, evo mi ovdje konkretno imamo Zahir al-Fesadu fil berri wal bahri, Pojavio se nered na kopnu i na moru, zbog čega? Imamo odgovor u istom ajetu, kaže, bima kesebe te idin nas. Kaže, zato što su ljudske ruke zaslužile. Kako su ljudske ruke zaslužile? Da Allah subhanahu pošalje ovaj nered koji se dešava na, kopnu i na moru. Ovo je nered kada kuća, da kažemo, ili kuće kad se onaj, u, blatu, da kažemo, zaglave. Ili kad se odroni ne znam koliko zemlje, pa ponese sa sobom sela. Pa ne znam, putevi kad se odrone pa se procijeni na milijarde štete. To će sve da kažem na kraj kreva, mi nismo možda direktno onaj, e, pogođeni time, ali će sigurno morat ćemo mi to namiriti da bi se te komunikacije onaj, uspostavile. Tako da na jedan drugi način i mi smo obuhvaćeni sa tim, da kažemo, neredno. A šta mislite oni koji su konkretno ili direktno gdje su ugroženi i njihovi domovi ili recimo njihove onaj, možda i porodce koje možda nastradao u, tom, u tim svim događajima? i dešavanja, zbivanjima. Međutim, ovdje kaže Allah subhanahu bima kesebete idin nas. Kaže, to su ljudske ruke zaslužile. Kako su ljudske ruke zaslužile? Pa da Allah subhanahu šalje, da kažemo, zemljotrese, da šalje poplave, da šalje klizišta. Uglavnom dolaze klizišta, zemljotresi, poplave ovi belaji koji čovjeka znači, zadesi, na dunjalku, uglavnom dolaze od nedjela, da kažemo, naših ruku. Od nepokornosti Allahu subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala kada je čovjeka stvorio, on je njemu naredio, odnosno prije svega mu je dao, pa mu od njega tražio. Dao mu je ogromne blagodati, dao mu razum, dao mu da je normalan, da kažem da može da jede, da pije, da hoda, da, da, koristi ove blagodati od ruku, nogu, ušiju, očiju, da ima jezik da može da onaj priča, da razgovara, da ima e, mogućnost da osjeti, da kažemo, te ukuse, sve te blagodati Allah je dao, dao čovjeku i na kraju od njega traži nešto malo. A i to malo što traži, subhanallah, ne traži zbog gospodara, ne traži gospodar zbog sebe. Nije potrebno gospodaru. E, namaz kojeg mi obavljamo, gospodaru ne treba taj namaz, nego treba nama. Ili salat je došlo, u arapskom jeziku se kaže salat, od riječi sila, onaj veza, tako da čovjek koji, e, gospodar kada je stvorio čovjeka i dao mu blagodati koju uživa, traži od njega šta? Da tu vezu sa gospodarem nikad ne prekine. Kad prekine vezu, e onda Allah smo prepusti ljude samome sebi, samime sebi. Onda se dešavaju ove stvari koje onaj, Allah smo znači sa ovim, da kažemo, onaj poplavama, sa ovim belajima koje su zadesile ljude, hoće da ih opomeni, ne bi li se ljudi vratili. I dobro znamo oni, oni koji imaju djecu, dijete kad nije poslušno roditelju, nekad se primjenu sankcije kako bi dijete znači, se prepalo i da bi se vratilo, da kažemo, u suru. Ona, tako isto gospodar Subhanahu znači opominje ljude na ovom dunjalku, ne bili se vratili gospodaru Subhanahu I zato imate ovdje isto drugi ajd kaže Allah Subhanahu Oma je sabakom im musibetim fe bima kesebet Vo jafu an Kaže sve što vas zadesi na dunjalu kod musibeta. E, mi svakodnevno, znači, možda prolazimo kroz neke musibete. Neko možda svakodnevno, neko možda u toku mjeseca, neko u toku godine prođe kroz neke musibete. E, ashabi su razumjeli znači, ove musibete kada, bi im se desili, odnosno prve generacije koji su živjeli sa poslanikom, sallallahu sallam, koji su najbolji tumači vjeri. Kaže, nikada nije nam se desio musibeta da nismo se vratili sebi i da se nismo sjetili ajeta gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ إِدِيكُمْ Sve što vas zadesi od musibeta. Znači svaki musibet koji vas zadesi na dunjaluku, kaže فَبِمَا كَسَبَتَ إِدِيكُمْ Kaže, to su dijela ruku vaših. وَيَافَنْ كَثِيرًا A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, a Allah puno toga prašta. Allah subhanahu wa ta'ala puno toga prašta i ne kažnjava nas na dunjaluku sa svim onim, znači, našim, zbog naših nedjela onaj koje mi činimo. Allah oprosti neke stvari i uopšte nas ne upozorava i ne kažnjava nas na dunjalu. Međutim, musliman kako se postavlja naspram musibeta, kako se postavlja musliman naspram musibeta kada ga zadesi, on automatski znači vrati se i onda sebe preispitiva gdje je njegova greška bila naspram gospodara. I zašto su se ashabi radovali musibetima. E, hadis koji je vama sigurno možda i onaj, možda ste ga slušali otprije, kaže i da habbe Allahu kaumen ibtelahum. Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, kaže, on mu pošalje Kada Allah zavoli jedan narod, kaže, pošalje mu iskušenje. Šta znači Allah zavolio jedan narod pa mu posla iskušenja? Zavolio ga, a onaj nije ga pustio da on radi, da kažemo, ta nedjela, odnosno da griješi prema Allahu, pa da se opusti da ode do kraja. Nego onda Allah smo pošalje mu iskušenje, ne bi li se vratio. I zato su ashabi se radovali iskušenjima. Zbog čega? Znali su da, je Allah, da, znači te ashabe, onaj, odnosno te ljude, automatski znači upozorava da stanu, da zastanu znači na onim svojim, kažemo, onaj grijesima, da ne bi dalje išli. I zato su se ashabi radovali. Kaže, automatski bi se oni onaj preispitali i svoje stanje naspram gospodara. I zato su volili iskušenja. I zato jeste došlo u hadisu i da, i da habbe Allahu kaumen ibtalahum. Kaže, vomen radije felehu rida, vomen sahita felehu suht. Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, on mu pošalje iskušenje, pa kaže, onaj koji je zadovoljan sa iskušenjima, kaže, Allah je zadovoljan sa njim. Šta znači zadovoljan sa iskušenjima? Zna taj čovjek da ima neki ima neki grijeh koji je on počinio pa ga Allah upozorava i on se onda vrati. Pa bude zadovoljan sa onim iskušenjem. Zašto? I on se zahvali Allah subhanahu pa se vrati Allah subhanahu Kaže bude zadovoljan pa Allah bude zadovoljan sa njim. Kaže omen sehita velehu suht. A kaže onaj ko bude nezadovoljan, ko bude ljut na gospodara što mu je poslao iskušenje, kaže i Allah se na njega rasrdi. Zato oni koji eh, kada ih zadesi iskušenje, kažu što je mene to zadesilo? pa ja sam dobar, pa ovako, pa onako. Neće da čovjek sebe ispita gdje je on napravio kiks, gdje je napravio da kažemo fulu, gdje je napravio da kažemo problem, pa da se vrati gospodaru. Zato vjernik, kada ga zadesi musibet ili kada zadesi musibet da kažemo porodicu jednu, onaj, automatski se vraća i gleda, preispituje sebe da vidi gdje je pogriješio. Allaha molim subhanahu wa ta'ala da mi budemo od onih koji će razumijeti razumjeti ove stvari. <clears throat> I molim Allah tala da nam olakša da budemo od onih koji će izučavati ovu vjeru, iščitavati ovu vjeru, da budemo od onih koji će Kur'an uzeti kao svoju knjigu bez koje ne može živjeti. Ako budemo tako pristupili da kažemo Kur'anu i budemo pristupili jer Kur'an jednako je Islam, a Islam jednako je musliman, ova tri pojma ne mogu jedan bez drugog nikako. Znači musliman ne može biti bez Kur'ana jer to je hrana duše muslimana. Zato što je čovjek stvoren od duše i od tijela. Mi često puta više a pridajemo pažnju tijelu i malo više i više nego što uopšte potrebno, znači tijelo, a zapostavljamo dušu. I nažalost ovo se desilo muslimanima ovaj protekli rat i ovo što se dešaje, da kažemo i dan danas i što će se možda sutra dešavati, e, upravo što muslimani nisu, ne predaju, ne pridaju znači dovoljno pažnje prema duši. E, duša ima, da kažemo, isto tako hranu. Ko što tijelo ima hranu, ima duša hranu, a hrana duše je Kur'an, hrana duše je Islam, hrana duše je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. E, ne može biti tijelo bez duše, niti duša bez tijela. A isto tako, ako budemo hranili samo tijelo, zapostavili dušu, bit ćemo mrtvaci. Znači, koji su fizički živi, ali u biti su mrtvi ljudi. Isto tako, ne može se otići u drugu krajnost. Da čovjek samo pridaje, znači, da pridaje, znači, tu da kažemo pažnju samo onaj duši, a da zapostavi tijelo. Ne može, znači, čovjek ni jedno ni drugo, znači, mora da izbalansira. I zato su ulema, kada su pričali o duši i tijelu, kaže da je to kao ptica sa dva krila. Kaže, ako se da e, jednom krilu više, da kažemo pažnje, ptica će zastraniti, ne može ići znači onim pravim putem. Tako isto ako se da previše pažnje tom, toj duši, razumijete, onda će ptica isto da anaj zastraniti. Da bi išla pravim tim kursem ili pravim putem mora čovjek znači da vodi brigu o svome tijelu i da vodi brigu isto tako o svojoj duši. Opet kažem, eh, rana od duše naše jeste Kur'an. I zato hoću ovdje večeras eh, da bude moja poruka i glavna i zadnja poruka muslimani, mi kao muslimani, ne smijemo zapostaviti Kur'an. Ne smijemo ostaviti, ne bi smjelo čovjeku da prođe jedan dan da ne pročita makar jedan ajet. Ne bi smjelo, najmanje tri dana ne bi smjelo muslimanu da prođe da ne pročita nešto od Kur'ana. Na jeziku koji on razumije. Ako zna na arapskom još bolje. Ako zna arapski da pročita na arapskom ne treba mu prijevod. Ako ne zna arapski onda mora pročitati prijevod. Zato ulema kažu ako čovjek ostavi tri dana Kur'an da nikako ne pročita ništa iz Kur'ana kaže Allah subhanahu wa ta'ala iščupa iz njegovog srca mudrost. Znači, ovo je upozorenje svakom muslimanu. Znači, ulema kažu, ako čovjek ostavi Kur'an više od tri dana, kaže Allah automatski iščupa mudrost iz čovjekovog srca. Šta mislite čovjek koji nema mudrosti kako, živi na dunjalku? Onaj ko nema mudrosti, vjerujte, on ne zna živjeti na dunjalku. To je čovjek koji živi, kao kod nas kažu, ko muha bez glave. Često puta uradi tako neke e, probleme ili te kiksove na dunjalku da apsolutno i on sam sebi ne može poslije da vjeruje. Zašto nema mudrosti? A pogledaj onaj koji ima mudrost, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أُوتِيَ حِكْمَةً فَكَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا A kaže kome je data mudrost, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže فَكَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kaže dato mu je ogromno dobro, ogromni hajr mu je dat sa mudrošću. Vjerujte, blagoli su onima koji imaju mudrosti, koji žive, da kažemo, dunjalku, a imaju mudrosti. Pa svakako, evo, imamo ovdje dokaz da mudrost dolazi sa Kur'anom. Nema mudrosti, ne može čovjek živjeti da bude mudar, ona mudrost, da kažemo, koja je pozitivna i koja se traži od muslimana bez Kur'ana. I ovdje hoću opet da kažem, da, naglasim, mi smo umet ikr i ne smijemo sebi dozvoliti i našoj djeci, čak i naše roditelje treba da kažemo razuvjeriti da nismo mi umet kome se može <clears throat> sakriti novac u knjigu. Mi muslimani moramo biti, da promijenimo, da kažemo, pogotovo ova generacija mlađa, moramo promijeniti, da kažemo, mišljenje o samome sebi. I moramo drugim ljudima, da kažemo, isto dokazati da mi nismo umet kome se može sakriti novac u knjigu. Jedino tako možemo uspjeti na ovom dunjaluku. I jedino tako se možemo uzdignuti, jer to je recept kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala znači postavio. Jer fa ilahu ladina amenu minkum ladina utul ilme derajat. Allah će uzdignuti vjernike i one kojima je dato znanje. I onima, koji su učili, dato znanje ne vahijom. Vahij je prekinut. Poslanicima je dolazio vahij. Nama je dato, znači, odnosno mi dođemo, dolazimo do znanja učenjem. Znači moramo zagrijati stolicu. Moramo našu djecu, da kažemo, stimulisati i moramo im e, približiti taj Kur'an. I moramo im približiti, da kažemo, onaj islam. I moramo, naći način da zavole knjigu, da zavole Kur'an. E svaki od nas treba da se potrudi, prije svega da on zavoli knjigu i da bude svjestan da bez knjige, bez Kur'ana, Allaha mi ne može živjeti na ovom Dunjalku. Ne može biti funkcionalan musliman, ne može biti normalan musliman ako, čita, ako ne bude učio Kur'an, ne bude čitao Kur'an. I tako isto moramo našoj djeci prenijeti da ne mogu biti dobri muslimani ako ne budu čitali. Ne smijemo sebi dozvoliti da nas uče, e, često puta ja volim spomenuti, u onom sistemu su hođe bile na lošem glasu efendije, imami naši, koji su predvodnici, da kažemo, muslimana. Zašto? Zato što su i komunisti i njih htjeli te autoritete naše da pokose. I onaj sistem je da na kraj krajeva i na njih uticao i tekako u onom, u onom periodu. Danas je to, da kažemo, i tekako bolje. Danas isto imamo jednu e, medijsku kampanju protiv ljudi koji nose bradu da smo sekta, da smo mi e, monstrumi, da mi ne znamo se ponašati normalno. I to su ljudi, nažalost, prihvatili hoću da kažem, nemojte dozvoliti i ne trebaju na kraju krajeva ljudi učiti ni od nas. Ali zato otvorite vi sami knjigu, otvorite kitab, otvorite Kur'an. Kur'an je lahak. I nemojte dozvoliti da vas iko nauči o islamu. Sami, se, sami učite islam. Kroz Kur'an možete naučiti islam i kako. Kada nešto zapne, nešto ne možete razumjeti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَسْأَلُوا أَهْلَ in Kaže, pitajte one učene koji su se posvetili Kur'anu, posvetili se Islamu, koji su izučavali Islam, kome primarna stvar bio Islam, njih pitajte ako nešto zapne, ako nešto nije vam jasno. A tog je malo u Kur'anu. Zbog čega? Zato što Allah s.w.t. rekao u Kur'anu, vole kad je srnel Koran ili Vikr, Mi smo olakšali Koran kao uputu. Fehel min Ima li onoga koji će otvoriti taj Kur'an? Ima li onoga koji će čitati Kur'an, koji će izučavati Kur'an? kako, bi krenuo, da kažem, pravim putem, kako bi krenuo putem spasa i uspjeha i na dunjalu i na hiretu. Allaha molim subhanahu ta'ala da mi budemo od onih koji će iščitavati Kur'an, koji će biti vezani za Kur'an i naše poroci, i naša djeca, i naši roditelji, i svi muslimani, da kažemo, na ovim prostorima i dalje. te mi ako sam oduljio.